հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Աստված տվողին գտա։ Ինումն չինում երկու հնգր, երկուսն էլ փսակված, կնգատար, խոխատար։ Մին հնգերեն անումը արթարայնում, իմ մինինն էլ նաշար։ Տան կարում չընթատոն պահին։ Շեր ցիրը կորցնանո մամա փորեն մինանգին ու սոված։ Օրերան մի օր որոշում ընկինեն ղարիբություն փող աշխատին։ Ամագեմի խուրջին հաց ուտելի տեստեն են յորոնում հղեին գյում։ Շատ ընկինամ, խրեգ ընկինամ, մինել են տեսնում սուուցացալն։ Նա շարնասմա «Պերքո հացդ օտինք»։ Արթարնասմա «Հա, եկես մս ծառեն տակ են նստենք օտինք»։ Արթարն հաց օտոման էլ հաղին շարունակում։ Շատ ընկինամ, խրեգ ընկինամ, էլ հաց ուուցանոման։ Նա շարժուրան խոջինն ռխը պենտ կապած պահումա, արդարին թա ես դյուզնեմ։ Արդարը հին չոնե չոնե դյուսանում, միասին օտոմն բրծունում, էլ հաղն շարունակում։ Էքս յորը վրսուծանումն նա շարնասմա հաց դուսկալ օտինգ։ Արդարն ասումա իմ հացս բրծալա պեր մեհենգել քո հացը օտինգ։ Նա շարնասմա ես կստալի հաց չոնիմ։ Արդարն ասումա աստված քո ուրածը դյուր չոնել դու ինձ թողալս դուզն ու դու մեղավոր ես։ Նա շարնասմա ախպեր, դու աստծու տեղը խոսես վեճ։ Մինչև ճոկվել է եկ մին ինսան ու ճարենք, հրցնենք, տեսնանք դու ես մեղավոր թա ես։ Գնամ ան գնամ մի մարդ առաստկյամ, արդարը ուրան գլխեն եկածը նաղլա, անում ասմա, այ մարդ, այ հելևուր, ես իմ հնգերս սաղ հեղծեն իմ հացս ինձ հետ գրալա, ուրանը պենտ պահալ։ Մենք ինձ ասումա, որ ես եմ մեղավոր, պատադուզ է, Էդ հելևորն էլ ասում է, հա, դու ես ասում, դու ես մեղավոր։ Էս արդարը ճարը կտրած հղն փոխումա սովաս ծարա մին ծառի տակի պարանց հանգնում դևննելա սովաս մարդ քոնը տանում էլ չի փորովեց վցանում վեր մտնում ավախումա եշմա տեսնում ծմակ է մաչին ծող հայերինում ասմա դե լավա լավա ուրեմն ես ծմակումս ես մենակ չում երկենամ կամած կամած կենամ տեսնամ գլոխոս ինչ եկամ գնամ գնամ տեսնում մին ավերակ ճեղած ասմա դելեհա նիկը մնեմ ստեղ համ քշերը քոն կնիմ համլ կյուլա կիզանա կզադվիմ արդարը ճղած են մին պուճախումը կոչակյամ լահոզը հա, մաթա աշկին վրտնը կոտրե մինելա տեսնում քշերեն կսմը ճղած են պատերը տյուրյուրեն կյամ կյուլյո արջը աղվեսը կյորկյորալավ նին տերնում ճղացը տանք սկսում են պատմել թա հու ինչ արալ քանի մարդու ավնաստվալ արդարը վխելան կոչակյամ պատան նստակենում Գուլն ասում է. Ես թակավերը նղճկանը կիժվծրալըմ։ Վեշ մին դերման գյուդում չի։ Ամա սարեն դեշին մին չոբան յուրան վղճռնին ըրծնումա։ Ես տահանց մաչին մին սվ շոնոնիմ։ Հու էր կարե այդ շանը մորթե արյունը տանը կսե թակավերը նղճկանը ջանեն, այդ աղջիկը էլբեհել կսղանա։ Արչա ասում է. Ես ճղացին մոտիկ մի մշ չիների ծարկա։ Այդ ծառը ընտակ են օխտոկարաս վսկը ունիմ։ Հուվերտեղը գիդա, տուսոնը, մինչև օխտը պորտը վնը մկնած կեպկան է, էլ վետ չրչրվելու է, վեջ էլ գործանելու։ Աղվեսն էլ ասմա, է հալա գյուդմ չկետա երեգի հինչը մրալ։ Տեսալում երկու մարդ հեղենի կինամն, մին ասմա արդարը կհախտե, մին էլ ասմա չէ նաշարը կհախտե, դես էլ պանդս պինեցրը հրևուր տերի, տահանք եկին ինձ հրծը փորձրին, Թա ապա աշխարհումս արդարը կհախտը թան նաշարը, դե ես էլ խփեցի սեցեթ նաշարը, հանցու յուրուրնը կռվանեն յուրուր օտին։ Արդարավը վեսին ասածը սկանոմա, թոքո բիրանեն մաչին ճուրանոմա։ Գլոխ անգյուն վեր ճղացումը սատանեկեն հավաքվալ։ Այդ մարդը լղաճա քելած տեսա եշում, տենա եշում, տեսնոմա ճղած են մին քունջումը, մին տամբլայա վերենգած տմբլան յորանում դախտախկալի երթակում սադանեքի գյուդում ընթա հրսանեքա իրանք հրսնքան վախում են լի շատ են վախում դրա հետը էլ ճղացան դուսն տերնում փախչում վեր լուսյանում արդարը տեսնումա ճղացեն կողքեն մի մտ շինարի ցարկա կողքնել մի քյոհնա լապատկա արդարը պեհավատամ զորրա մի խուրջին վսկյա դուսոնում օժու պատում չի Այդ վսկն երանում մինցի առնում, երինում Ցին ու թուշին կինավ ճոբանն կողքը թա սվ շոնը ծախի առնեմ։ Ճոբանն ասում է՝ «Սա ծխելու շոն չի»։ Արդարը մին հապուր վսկը յատամ ճոբանն թա «Էդ սվ շոնը ինձ դո»։ Ճոբանը վեր վսկն տեսնում է աշկերը շիլիվիլի անում ասում է՝ «Էդ խրեգա մին հապուրել դո»։ Արդարը մին հապուրել ատամ։ Ճոբանը վսկն ածում է ծոցը, շոնը բռնում ատամ արդարեն ասում է՝ «Ախպեր, շոնը քս ուրբան» ու կզանա լա մարդուջմ ծխալական։ Արդարը սև շոնը տանմա մին խալվատ տեղ մորթում, այրունը ածում միտիկի մաչ, նինում ցին հղենգյում բիդա թակավերեն պալատը։ Հսնումա թաչե, ասմա օզմում հիվան դղճկանը տեսնամ։ Թակավերեն ծարանեն առաջը կտրումն թողում չն թակինա պալատը, ասում են այնքան մարդա եկալ Թա դոկտորոնք լողմանի ենք, սկի կրես ալջի թամին բենանի, մի հենք դու բիդյանես, Արդարը ստիպմաթաչե վերջե ես պիտի քինամ թակավերեն աղջկանը բժշկիմ։ Վերջը խաբարը հսնում է թակավերեն ասում է թողքյա։ Արդարն ասում է ջուր տկծրեք, բերեք ես աղջկանը լղացրեք։ Հետո լողջին դուս անում, տիկը պես անում, չոբանին շանը արյունը, պիմբեկավը յուր անում, կսում է աղջկանը ջանը են պրշներին, թակավերեն աղջիկի աշկրի պես անում, սկսում է խոսել, ծիծաղել, Թակավերը շատ աորխանում արդարեն ասում է. «Ինչ ոզիս քունտա»։ Ոզմս թակավորությունս, ոզմս հրստոթունս, աղջիկս էլ քեզ փեշքիշ։ Արդարն ասում է. «Ես կնեք հողեքյոնեմ, ինձ ոչ մի բեմ պետք չի»։ Դու քո աղջիկանը բարավ խերապ սակե յուրան փսծունդ։ Ինձ մնակ մին պենա պետք։ Օխտո ճորե մինգել օխտո պալատո։ Արդարը կինամա արչին ասած շինարի ծառին տակը քանդում, օխտու կարասվս գնտուսոնում, բեռնում ճորոցը, հղեն գյուն բիդա տոն։ Կինամ ակնկանը խոխոցու հետ մի մած տոն շինում, պատարկեք հարնում, թակավերի նման ապրում։ Արդար ուրան հրևներեն լուղջին կոմագի անում, լող ուրան անում ու ուրթումն նոտում։ Օրերան մի օր մի ղոնաղակյամ բալկոնեն տակ են կաղնում, արդարը դրան կանչում ատոն ասմայեք մին կտոր հացոտինք, որ ղոնաղը պեցիրանոմա Արդարը եշմա տեսնում էր յուրան ղոնաղը նաշարնա։ Նաշարնասմա էս հունցրեր վեր բիրադի դու տոնու տեղ տերիր, հարստացիր, հարստության տեր տերիր։ Արդարը մտածում մտածում ասմա լավ, ինչ ու լա լա լա լա անցակացալ։ Մին լևոթանանեմ, թող կինա ապրի։ Արդարը լող դյուզ-դյուզ նաղլանում, նաշարը երակենում, կինում ճեղացը, փուճախումը առոք, փառոք գողլվագենում, սպասում բախտին։ Շերը մին վաղտ եշմա տստում չղացն պատերը տյուրյուր ինկյամ։ Սադանեկը գյուլու գիզյանու փոխված նի ընտերնում չեղացը։ Մինը ասմաթա պասել չեք չոբանն շոնո տարալն, թակավերն աղջկանը բժշկալ, եմ միննել թապա։ Վեջ ինչ վերջիների ծարեն տակ են կանդալն, ող դու կարաս վսկն տուստուվալ։ Միննել թա հու ինչ հոզում ասե, ստեղմս անջուկտինող մարդ այլել։ Էլ հորունք սպասում, Եկեք շորքյան կթենանք։ Տեսին եշում, տենին եշում։ Տեսնում են նաշարը ճղած են փոճախումը կոչ եկած։ Էնքան թակոման շնսատականում մծկտորը անջուկը շինում։ Դե երգինքան իրե խնձորա վերենգյում։ Մինը սողեն, մինը լսողեն, մինն էլ հնգերեն նհդ հացը հալալ կսնողեն։ Օցին իմաստուն խոսքը Ուրերն մինոր օցը կինամա մեն մարդու բոստանուն պինտունում Այդ մարդը համ բոստանը ճիրում է համ էլ արխեն գրաղ է նստած մեն կտոր հաց ավոտում ու նհետնել կատնա խմում մինելա տեսնում որ հրևան են հիվնեն նիմը տեն բոստանը ճխպյուր տունանում Այս բոստանչի մարդը Կատնը հսցնում չի թախմը։ Թողոմա կսած կենան վեր հիվններ են տուսանը։ Վեր յետա տերնում կամ եշմա տեսնում վեր օծը յուրան ստական են կատնը խմումա։ Այդ ոստանչին կզնումա ասմա, «Էսոցին եշի է, համ կատնս խմեց, համ էլ բաժակս մուրտարից»։ Մին փադայորոնում թաղուցին սպանը, մին էլ ասմա, «Լավ է, լավ, թող կատնը խմը, բրծնը հետո սպանեն»։ Օծ դու օծ կատնը խմում է գլոխը ղաշան շորտամ մեն վսկը կոտոր գցում ստականեն մաչի կինամ ես մարդը մնում է արմացած ամա շատ օրխանում ասու ամմնուր կյամա բոստանը արխեն գրաղեն մին ստական կատնա տնում օսնել կյամա կատնա խմում մեն վսկը թողում կինում օսնա մարդը երկան տարիներ ստի բարիկամություն ունանում այդ մարդը լավ հրուստանում է ամա թակուն ապահում, ոչ մինին պենչի ասում։ Այսօցը շուտ-շուտ ուրան պյունան դուսակյամ, արևեն տակը մկնվում, գյուդում ավր բոստանչին ուրան վնաս չտալ։ Ուրերան մի օր ես բոստանչին ծանդր հիվնդանումա վննծերքային գյում, կանչումա ուրան մադար տղեն, թապշուրանում ասմա դյունիս են կապյուտ երգենքը, իմ բոստանումս մինոցկա, ըտրա քեպին նիչկյաս։ Ենքան տարե դոցի ինձ քոմագա արալ, յուրանտված վսկանում էստոնը շինալ, ծիզետը ամմն ինչ ըրալ տիրալ։ Խնդրում է, որ տղան այդ օծին ամմնոր մին ստական կատմտա։ Տղան ասում է, ահա, Մոստանումը շատ ոցեր կան, ես ոնց պիտի ճինան չիմ քողոցիդ։ Հերն ասում է, վերքինաս, բաղճանջիրիս, ոցերը լող փղճլականն։ Իմոցուս մննականը արևի ընտակին պարկած։ Դեվեր հարի հիվանդանամա Բոստանը էս տղան ասկսում ճիրիլի։ Մինքան որ կինամա Բոստանը ճիրում, արխեն գրաղեն մին ստական կատնատենում, ոցը կատնը խմումա վսկեն թողում կինամ։ Այդ տղան ուրան ուրան մտածում ասկսում ա թնթորալը թա աստիամ դե մնոր մին վսկե յորոնելավ ես հիտ պիտի հրուստանամ։ Հենա լավ չի, փռնեմ էս ոցին սպանեմ, ուրան վսկեքի բյնան դուսոնեմ, մին դունոմած հրուստանամ։ Էս տղան կատնը տնում է արխին գրաղին, ինքն էլ մի մած մահագ յորոնում, քինամ ծառեն կմակեն դալդատը կյողլո գնում։ Լհավերոցը կամաթա կատնը խմե, մահակը քաշմա որոցին կլխն թխե, հակ վինանիկյամ հակին կտրվում է վերինգյում։ Օծը կզնում է լոկտամ այդ տղեն վննան կծում, աղուն ջանավանում սպանում։ Բոստանչին սպասում, սպասում, ամա տղան կյամ չի վերմտնում է զորա մենթարա վերա գնում կինան բոստանը դեսնում է հինչ տղամ մռած օծին կտրած հակյուն արխին կողքն երենգյաց կատնել թափած Էս մարդը շատ ակզնում տղեն ըրածին։ Հետե հման չումա, ասմա օծը վրոցա, խմել էս մարդին կծում չի։ Էս ինչ նամարդ պեներացիր վեր մեր ղսմաթը մզանա գցեցիր։ Դու էլ ջահիլ ջիվա մզանա քեցիր։ Էս մարդը լացին լավ տանամատը են թաղում։ Անցագենում մի խիլլա վաղտ Էտոցը որ բոստանչուն տեսնումա էլ առաջվա նման արխային պրանում չի, դաստին քաշումա յուրան բյունը։ Մինորել բոստանչին ասմա, «Օց ախպեր, մունք երգան տարինե բարեկամությունն կրալ։ Ես քզմ լուվոտ հնարալ դու ինձ, եկ էլի բարեկամություն անենք»։ Օցն ասմա, «Այ մարդ, հինչ ուլալա, պրծալա, դու քզետ ես ինձետ ես» մուն կարալ չենք բարեկամություն անենք, քանի որ դուք ու մռած տղը չես կարելու մննատկցիս, ես էլ իմ կտրած հակյուս